بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي بي او راديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دون دو كو درس جواب اندر دفتر الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي كونو بوري سيلو دكون والعقيدة لشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى قدوني فيند بيدو كرمكوب ما كتاب عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وندى دي مسيب من ما كتاب أبو جميلة إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هاري ينجك تولو درس مالن يدعو دفتره قنوني عقيدة الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له إذا مسألة قيوني الإيمان بالقضاء والقدر أقول أنه هو والو أقول أنه هو والو حديث نؤري والنظر addibu taamukum bi dicrillahi wala tanamu alayha akdu hadis penaneyo wondema addibu taamukum bi dicrillahi wala tanamu alayha yani ñamete e, ko ñamu ɗon kon e rewre ɗum allah subhanahu wa taala jantewolnasa taala wata on ɗano e dow muɗum yani ta ñamu tum waloɗa o mana yewtere nde hadis makdu hadis makdu المهم حديث ننك مختار مختار الحديث بوي جاء واجر تلك غنغنه المهم آه، والله المستعان مساله كون القضاء والقدر مساله هم نجيها مساله ارنون او مساله ما دام هبك يبلني بينو دو مساله وفيون دون وان كرمكو بين ويندي دون دو انجيني دون دو نجيها مساله ارنون الفرق بين القضاء والقدر قسن حقنا القضاء كنما القدر دي دوري دي بيبي وننا نواي وانا البر والتقوى إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ما نانا يوتر نواي وانا نقول الإسلام والإيمان so a tawi nokkugol islam no yewta nokkugol iman no yewta anduma naon ko hunde wootere kanji ɗiɗi si ɗi mottidirama e nder soggande wootere ka be firete hunde feerere ka be firete hunde feerere konnguji tati no ari konngol goo wi'i alqada wal qadar bima'na wahid worko hunde woote konngol immolngol ngol wi'i wondema alqada alqada هو ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ هو ما القضاء القضاء هو ما كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ القضاء اولا هو ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ القدر القدر هو ما سيقدره الله تبارك وتعالى على المخلوق بعدما قضى وكتب في اللوح المحفوظ وندما قضى وكنك ويندك اللوح المحفوظ وهدرين o windi o may o tabintini ton on nate qada qadar on ɓe wi wondema ko konko o hoɗwone hoddirde e hoore yimɓe ɓen kone dogde maɓɓe ñannde o ñannde ɓe mbiya keke jemma ñalowma kon ɗo yinete alqadar woni konguɗi jelu el wonɓe lintude ɓen <laughs> wallahu mustaan konguɗi ɗiɗi kongu ɗiɗi konngol tammol ngol o axe qadar on ma katabahu llahu sa tala bilawhi l mahbub qada on ma sa yuqaddiruhu llahu tawal ala lmahlub axe yani konngol immol ngol ko ɓe ɓuri jikkinde kon won ndema si kan jiɗɗiyari nokku ngootu ko bee firete feere harayi konno firirte kada on ko konko winndi kalawhi mahbuum kadar on ko konko woni hoddirde e hoore meɗen ñannde o ñannde gilke si a tawii ka bee feere kada on e kadar on manan ko hunde ko hunde wootere gelke ɗum toyi masala ɗimmo on maratibu alqadar maratib alqadar martabaji ko duriya martabaji ko duriya en fala ihwa be nay banni tinna en dinay maratibuji dinay maratibuji ko diriya on nay ihwa be nay nayo yetu نعم أستاذ باوغا مع الأخ نعم مع أخ إبراهيم طيب نبدأ بالإمام نعم أستاذ مراتب القدر نعم العلم العلم نعم والكتاب المشيئة وال لا لا هوجيه الخلق إذا مراتب القرار أربع مراتب القرار أربع مرتبة أرى قال العلم وهم نكون إما تلمدو kala ko hoddira kala ko rewi e bani adama ma kala ko rewi e jawkum ma kala ko rewi e geɗal joma kala ko rewi e siɗɗo ma ko ya diini no fiɓa wonde ma allah sa tala no annduno ɗum ɗo waɗay ɗum ɗo waɗay allah subhanahu wa ta'ala o wi alimul gayb shahada annduɗo ko wirni kon kañumma e ko feeñi kon ko allah sa tala imo annduɗo ɗum kan ko allah subhanahu wa taala na'am martaba ɗin mon al alkitaba alkitaba windugol ngol si goɗɗum rewi e wonki maɗa e jawdi maɗa e geɗaljo maɗa e goɗɗe kala ko wone feɓɓire ka waɗa anna ɗo si allah sa tala hoddiri e muɗum anndu wondema o windino ɗum kalawgel mahfuwa no o windini noon ko noon woni ko waɗirta inna kulla shayin nam la inna kulla shayin ahsaynahu fi imamin mubin ay katabna kala hunde kodire koddureji ɗin min waɗi ɗum kalawhil mahfud hino winda ha moƴƴi nera sa sallam ɓemaki allah subana taala nam aftalde o tagude leydi ni kañum e kammo ngon duuɓi jelu duuɓi Guluji? Guluji? Khamsi ya masai. Guluji? Guluji capan ejui. Allah sadara wa ta'ala gudi asamahu ilayhi dinding tai ko tagino ko inate ko honnu ko duriya. Ida. anda si jaw kalma perdi si bit ma mai si tabi geda anani no si eh, ma jale ko ngarai kare en ko ala ko jebbi lan khalas patta Allah inna lillahi ma inna lillahi ma akhada khalas kanko je o jetti yayi sonko fusi ala ton sonko fusi ala ton si goɗɗo luɓima miran mo o wari o inni haray mi altani sonko no ton sonko waɗi wosi neɗɗan kon falanade ɗon ka katane mum halora o falanonade ka katane mum ko ka o ka o ka o yara alhaali o o suuɗa e nder ɗo sagmakkonako e heɗɗo toyib martaba nayi o tammo al almasiha almasiha kala ko feɗɗu woni e feɗɗude ɗo anndu allah subahana taala himo yiɗi ɗum nde jonde men hannde o muuyino hoddirino hannde ko maa fotten ɗo ka o hoddirino ɗum hay si tawi rewaama nano e ñaamo fiiwota ɗum laato maɗama hoddirino emaɗa feere yiltugol ɗum allah subhanahu wa taala wi wa ma tachauna illa yasha allah والله كفال نار لدو سو يدانو يا عر اتاو تانو كي بويكا نو دي فال نو بي ارغول كونو يدا دي بي ار سابون دام تون كون اولي بي اذا او يين اولو يي موتلي دو هاند اندا او ان ماشيا وما تشاؤون او تبينتي ان ماشيا او تبينتي ناني هور ماكو martaba nayo o alhalq wal ijad anndu kala ko waɗi kodduɓe e kone dogude hoore bani adama ko kanko woni ko tagi ɗum inna kulla cheyin halaqnahu be qaɗa o kala hunde men tagino ɗum kala hunde men tagino ɗum min waɗi ɗum ɗon maratibuji ɗin nayi martabara no wiɗen al ilm martaba ɗin mo martaba tan mo martaba naya ɓon machallah ɗum heɓata ko ka marché ɗum heɓata ko ka marché ɗum ko ka majilisi woni ko woni ko heɓoto masala hikkotoɗo ɗon on o yowoniri anna al irada al qadar wal irada no wawi wonde mana hunde hunde wotere wawi wonde mana hunde wotere al qadar wal irada الإرادة تنقسم إلى كم؟ إلى إلى قسمين واتني لا يودو مسألة وإنه يمبي بدا بين قرآن قال سن بيقولي دو ديني قدوني قبيين إرادة أنفان لله سبحانه وتعالى نواو نبيك ديني الإرادة الشرعية أنا أفضل بي. الإرادة الكونية الإرادة الشرعية ma'ana muɗum ko konko o baala yo laato yo wur hara himo yiɗi ɗum himo weltori ɗum kanko allah subhanahu wa taala misru maga sigon nan attawhid attawhid yi tawhid o kanko woni ko hoddiri himo yiɗi kanko allah subhanahu wa taala wana hon ɗum assala o hoddiri julde nde himo yiɗi julde nde al irada al kawniya ko huunde nde tawata allahu subhanahu wa taala o hoddirinde no waawi wonde mo yiɗi nde no waawi wonde o yiɗande mislu maga nam a shirk kanko woni ko hoddiri shirku on kana kanko kanko woni ko hoddiri shirku on yalli mo yiɗi shirku on wiɗa silqouran wa sunna wal ijma o yiɗa shirku on tayib eh, al iman gonɗinal ngal ko kankori ko hoddiri ɗum ka himoyiɗi e ka himoyiɗi e keefeeru ngu kanko hoddiri kanko hoddiri himoyiɗi e o yiɗa toyib woɓɓe goo wi'i wondema ma dam allah subhanahu wa taala ko kanko woni ko wi'i wota bone waɗe awa o yamira ona kan koni ko hoddiri bone na kan koni ko hoddiri bone ɗeɗo ɓe riwani allah subhanahu wa ta'ala maada al irada al kawniya irada kawniya on ɗo ino natori e maratibuji kadar ɗinnayi no jeeya e ko natori e muɗum al ilm wal halq al ilm wal halq imo annduno wondema fir'auna mayday e kefiru wuuray e keferu mayday e keferu ka ko hommoni ko tagi keferu ngo allah subhanahu wa taala toyi holli en wondema kala riwanɗo allah subhanahu wa taala al irada al kawniya mo tawata ko ommo o yiɗa bone haray o riwanimo gandal kañumma e tagugol ngol iyadan billah كوبيدو انتي القدريه النفاس نفوا لله تبارك وتعالى العلم وال والخلق عياذا بالله كفرهم السلف بينو بيريو الله سبحانه وتعالى قدري مو اوتاغي تواتا اويدا كوبيدو هوني الله سبحانه وتعالى سلف الصالح هي فدنا وبكو كدي اري بيوي ونما قدريه النفاس ɓe wi wondema madama ko allah subhanahu wa taala taggi bone kanko tagi moƴƴere kanko tagi bani adama neɗɗanke on ko ma juɓuur no waywano huɗo huɗo boowal ma lekkum boowal bani adama ra ko innetee kon memminande hay e mee sa waɗi bakkatu sa waɗi zina sa yari ɓeere a hoddirana ya waɗu ɓeere a a yamira ya waɗu beere ɓa ƴetta ina yaru beere ko ɓeeɗo ɓe inna tawondena al aljabari almujibira wondema neɗɗanke on o kar o doola yo waɗu oɗo bone no jeya e ɓeeɗo yaruɓe ngonɗo laalo al asha'ira kadariya tayib iɗen wiya wondema riwugol ɗum ɗo kono ruttirte ngoɗo firiya ina ɗo suba maɓɓe ɓe wima adama kanna son sala tagi bone o kanko tagi moƴƴere o kanko tagi bani adam si bani adam waɗi bone allah son sala tagi mo kanko tagi bone o on toon bakka to bani adama ɓe wirini yen wiya wondema allah subhanahu wa taala kañum ko tagi moƴƴere nde kañum tagi bone o emo yiɗi moƴƴere on o yiɗa bone on ka ko waɗi noon imo haɗi bone on go ɗimmum ɗum kanko tagi bani adama bani adamuhi mo tabintinnanimo honɗum subagol ko moƴƴigon e ko boni kamo tabintinnanimo irada kañumma e masiya wama tashauna illa yasha allah toyi madama himo tabintinnanma masiya himo tabintinnama yiɗugol e añugol ko ma gollitira yiɗugol e añugol yiɗugol ngol gollitira e ko yiɗi kon añugol ngol gollitira añugol ko on añi kon halas onto muskila o muskila fu si alaa muɗum ko ɗo hotta goɗɗo tambuy sigaretiwol mano yara beere mano waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo inna hoddirana madama hoddirana neɗɗanke on yewaɗu kala ko faala yimɓe sunna ɓe ɓe wi woɓɓo o wenano allah sa sallam kanko tagi bone kanko tagi moƴƴere nde himo yamiri moƴƴere nde neɗɗanke wa heɓa baraji si waɗi bone on noon kanko woni ko tagi mo na hoore makko woni ko o wonani kon noon o yiɗa bone on Mushkila kusi ala munkar. Fahamata'un saja enggak ada. La fahamata'un saja enggak Idam Idan dan mulia. Baik. Masalah hiki nolongon. Aqsam at-taqadir. Aqsam at-taqadir. Yani pecce hoddir gongol. Pecce hoddir gongol. Pecce hoddir gongol. Noton at-taqadir al-umuri. التقادير الأموري والتقادير السنوي التقادير الأموري والتقادير السنوي والتقادير الشهري والتقادير اليومي انظروا فنودي كباب القضاء والقدر يعني taqadir al umuri e nder gurdam maɗan no hoddira ko waɗata poppo muɗum no hoddira ha mo ijes e fof no winda ka lawhil mahfud attaqadir assanawi hitan nden kade natata ɗon kade natata ɗon ko ɗon woni ko windete nde ɗo hitande ko heɓata e ko heɓatana fiha yufraku mi kulli amre ko ɗon woni ko nyaawete kala huunde yani fiyaake laatoto to don ener ener hitande taqadir ash-shahri aw al yawmi ko kon ko heɓete e nder ñallal ngal e nder ñallal si allah subhanahu wa taala wi nam kull yawmin huwa fi fi sha ay yuqaddir kull yawm nyande o ñande kanko allah sata mo hoddirde yuqaddiru an-nahar gemme ñalawme mo hoddire ko heɓatama e ko heɓata e ko wonaaɗo faami ɗum na masala sakkitoro on masala sakki sakkitoro on hukumu al iman bilqada walqadar ñaawore gomɗingol kodduri e o moƴƴere gone muɗum e bone gone muɗum ko mustahab ko mustahab waajib waajib ino waɗɗi neɗɗanke on gomɗingol koddurie on naam abdullah bn umar radiallahu anhuma onadino ko say muslim tuma nde ɓe iwno kuufa to ɓe ari ɓe wi menen woɓɓe yaltika amin ga ɓe wi kadar on ko unuf yani ko ni woni ko woni ibnu umar radiallahu anhuma wi wi'aneɓe min komi dandiɗo e maɓɓe fati hay si ɓe ɗeɓan si watta fellon ohol kañe ɓe jaɓantake fatiɓe ɗon inalminete on goddoriya holli o nden ko waajib ka alkadariya iɓe e fecciti pecce no toon alkadariya algulas riwan ɓe allah sun taala al ilmu walhalk o anndano o taga piiji ɗi ɓe ɗo kafara mussa hino e toon woɓɓe goo ɓe tabi jinniiɗo maratibuuji allah sa tala walakin telen ka hiɓe oñori ka jab jabriya jabriya yaani ɓe wi wondema neɗɗan kan o karha golle makko ɗen o taɓo jagon irad ha emere tawi ɓeeɗo e hoore muɗum hiɓe weli ruttude ha si tawi woni goɗɗo yehi waaliki katarawɗoo hoyndi anndaa sina palii nanngi mum howtaade ɗo otooji ɗen no rewde feƴƴe muuɗo no wondema min alla sa tala kanko woni ko hoddirta yo mi tappe maata mi tappe o yaha o waalo ɗon goɗɗo no waɗa ɗum telen ka golle adnayankooje neɗɗo anki waɗata jooɗoo fiɓindira ka juuɗe ka suudu muuɗum ina ɗaɓataa arsike ko fii hon ɗum neɗɗo anki innanta kañum tuttataa sukariiti tuttataa beere iwtir accata itugol e ɓaawa suddiiɓe janalɓe sina ñande hoddiranaa ɗum fiyon waɗanta ɗum a wiya o waaloo ɗo kadi innawonde wala sala ñaa si hoddiranaama tawa tabbe o tabbataake mar sira noon mar sirtaana idan musidɓe juɓɓe tedduɓe ɗum ɗo fof ko anngal senndinirgol ɗiiɗo ɗiiɗo piiji ɗiiɗo piiji ɗiɗi naam tayib ɓawtonɓe eh, maa kirayimahul hulasa konnira alqada walqadar masala ko yowdiri el kadariya aray e nokku muɗum pecce maɓɓe e aqaiduji maɓɓe e holno salafu salih huwodiri huwodiri e e maɓɓe ko ɗum siɓe yiwonndema alkadariya majus al al umma naam kokokoko majus l umma majus majus ɓeɓeɓe ɓe tabintinani allah subhanahu wa taala taguɓe ɗiɗo ɓe wiya ko khaliq annur wa khaliq aldulm yani taguɓe annora e taguɓe niwre ɓe tagi ɓe taɓi weerni tagoɓe ɗiɗo taguɓe ɗi ɓe tabinani alah sallam ɓe tabintini ɓeeɗo kadi ɓe tabintinani allah subhanahu wa taala tagoɓe ɗiɗo allah subhanahu wa taala nam kañum tagi golle bani adama o bani adama on kañum kadi ne jegi koyente kon tagugol golle muɗum nde ko ɗum imamu albouhari رحمه الله تعالى خلق افعال الباب بجمتي دون بانغيني دون دو انكم دون غرا انكم ان شاء الله تبارك وتعالى بجمتي دي دو حديث اجينا اندير انو ويرناكي انكم دون نعم ا اوت بما كريمه الله تعالى واجمع القائلون واجمع القائلون فوت انا طيب ماشي qala rahimahullahu ta'ala wa ajma alqa'ilun fottiben yewtobe eggobe bil akhbar kumpitale den wal mu'minuna bil athar e gomdimbe battene jin anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wonde men laado allah subhanahu wa ta'ala usriya bihi be royrano yani be nabano ila fawqi sab'i samawat kasengo e, asamawoji ko dum woni jiddido summa ila sidratil muntaha ha e ndey do nokkure usriya bihi be royrano ليلا من المسجد الحرام امر بك امرك سور الكعبه الى المسجد الاقصى ها هو بيت المقدس فاطر بما كرمه الله تعالى مسجد بيت المقدس ثم أرج به إلى السماء بجسده برويلا بنبدا إبندما بن وروحه إيه، روما جميعا فمو ثم عاد باطن برؤتي من ليلة يوم جمع إلى مكة ونوان مكة قبل الصبح التلد صبح كامل ومن قال إن الإسراء كلاو مين وندم أوي رجل الله صلى الله في ليلة جمع في ليلة والمعراج في ليلة المعراج يعني نند روي جمع روي رجل ما في ليلة فقط غلط وندم أو إيش هذا نعم إن الإسراء لا من قال من قال إن الإسراء نعم كلاو مين روي رجل الله صلى الله ما روي رجل في ليلة كنن كجم قول قول wal miraad yani ƴewnegol ɓe kadi fi leylati ko jemmago faqad halita yani piiji ɗiɗi haray oɗo ukkiniri waman qala kala onnuɗo innahu mana royrego ɓe naɓegol ɓe dow koye ɗoyngol wa annahu lam yusra bi jasadi ɓe naɓida kay ɓanndu maɓɓe no faqad kafara haray oɗo woni kefero qala llahu aza wa jal allah toɗo o wi subhana alladi laɓal wodani on asra bi abdihi rol ko jiyado makko on yani ƴahum do jiyado makko laylan jamal na masjidil haram mo de suudu kaaɓe ɗa masjidil aqsa ha e ka ko kon woni baitul maqdis alladhi barakna hawlahu nan nokkure nden nusuɗo ndumen barkini mo wara wa qissat al isra an nabi sa sallam abou dar sahabaɓe filliɓen oɗo qissa abou dar wa anas bun malik wa malik bun saa saa wa jabir bun abdillah wa shaddad bun aus wa geyre wonaɓeɗo kulluha ko selluɗum maqbulatun ko jaɓetee ɗum mardiya ko yiɗa ɗum innde ahli naqle ka yimɓe eggooɓe ɓen muharrajum fi siha ɗum ɗo ko yaltinaa ɗum ka defte selluɗen wa annahu ra'a rabbahu onna naɓe salllahu alah wa sallam ino jooma muɗum kama qala azza wa jal on allahu to ɗum wino walaqad ra'ahu naslatan ohra o yiimo ko ɗum woni eh, iyande ngo inde sidratel montaha e nde ɗo nokkuure قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بما روينا عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وأن النبي صلى الله عليه وسلم إي جوم فإنه مأثور من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الله أم سيمين سلي رواه قتادة في اللي قتادة إكرمة فأن إكرمة إكرمة ابن عباس رضي الله عنه ورواه الحكم بن أبان عن إكرمة ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما نعم masalaji ɗi woni ko ɓe jantiɗo masala arana on ko masala al isra wal miraj ƴawnegol nelaɗon sallllahu alah wa sallam tuma nde heɓino konguɗi biɗiyeyankeji e masala on defi kara mo hoɓɓen naɗugo ɗum ka mutaqad alisunnati wal jama'a yani ka yimɓe e sunna ɓe kañumma e, e jama'a o nam nelaaɗum sallallah sallam awwala o waɗɗii en ɓe ƴettano baytul e, e, ko suudu kaaba ɓe naɓa baytul maqdis ɓe naɓa ko allah subhanau wa taala fii farloygol ɓe julde nden gomɗinaaɗe fay ko honto woni ko yimɓe sunna ɓen e yimɓe bida ɓen lurri yalli nelaaɗum sallallahu alayhi wa sallam ko jemma gooto woni ko naɓaa ɗum kaana jemma gooto yimɓe sunna ɓen ɓe wii ko jemma gooto toy no jeego ko faaro qouraysi fenndirnooɓe no ɓe huppitno wondema koye nder jemma gooto ɓe waɗi ɗum ɗo hay ɓe arti ɓinni ko honno neɗɗanki waɗi sa ɗo golle e nder jemma hon gooto aboubacar kanko o wii o wii ɗum wii ene haas sadaka oko goo ngama idan woɓɓe goo wii oo masala ɗimmo on yalli ko ruuhu maɓɓe on tun woni ko naɓano ɓanndu ɗum naɓanoo kam ɗum ɗo no tabitinane wonde ma ruhu ko feere ɓanndu ko feere kam toy yalli ko ruhu on tun naɓano ka ko kamɓe ɓanndu ndun ko selli kon koonu ruhu on kañum ma e ɓanndu ɗum dalil mum bi bi abdihi o naali bi jasadihi aw bi ruhihi kam bi abdihi abdi la budda hara ɓanndu kañuma e ruhu no takkondiri sina ɗum koko jisme ma ɗum ruhu to wiyeteno toyib holli e wigol wondema ko ruhu won tuma ɓanndu ɗum ɗum kala wi ɗum hara ko neɗɗa kemum tadi gaako huɗɗotuɗo naa toyib masala hekkilo ɗon mo yalli ko ɓe naɓano ton kama naman ka ko yakada har hiɓe fini hiɓe anndi ko ɓe ɓewni e muɗum kaari ɓe ɗaani yakada tak suufi e kona umi wondema belmanaa heɗi ɓe ɗaani no ɗen golle ɗon fuu waɗa tato neɗɗan keno ɗaani la ilaha illallah mbaɗɗa teeri adde otowal adde yaasi ɗo yiɗa ɗaani her nder ɗo ronndeɗaa ɗo naɓeɗaa tumbeɗaa ɗon a nawna fuu si waɗaama ɗon ka famude famude ɗum ne rasul sallam mbaɗɗa teeri ndin ari alburak kama ndal bouhaari nde liiƴi ɓe ƴawi ɓe yeyi haa ɓe yettoye batti maɓɓe haa ɓe wi battane anndugol ɓe rewi ɗon ka julide ɗon woɓɓe goo annduno ɗum battane ɗum ɓe naɓa ɓe farloya si tawno koye hoore ɗoyngol no hayno waɓtuuji ɗin ɗum o waata gongude fiyon no neɗɗan ke ɗaaniiɗo heɓata koje ko farlataake arano ɗaani ka haro ɗaani diina kam mahataake e koyɗi ñaawoje ɗe mahataake e koyɗi sinano ɗum haray waktu ini jowi non ko e hoore koyɗi e wone ko mahi ka kala wi ɗum neɗɗa gara ko mum hari hari toyib ko selli kon kamɓe tigi woni ko woni ko naɓano farloya ko ɓe farla kon ɓe fillani en ko ɓe yii kon ton ka alhamdulillah idan masala hikkiɗo ɗon um ko fiyigol allah subhanahu wa ta'ala yallinala on sa sallam iriɗe gite muɗum nelaaɗo allah subhanahu wa taala woɓɓe go wi'i nela sa sallam iri ɗe gite muɗu nelaaɗo allah subhana taala woɓɓe go wi'i nela sa sallam iyaali allah subhanahu wa taala toyi wiiɓe nela sa sallam ii allah subhanahu wa taala ɓen ɓe mahi ɗi hadisaji jantaɗi ɗo hadisaji jantaɗi ɗo ɗin goɗɗi e majji no taɓiti goɗɗi e majji tabita taɓutuɗi ɗin wi golwi allah subhanahu wa taala ko maha e muɗum ko fi manamihi ko e ɗoyngol woni ko ɓe inna ɓe yi amma yakazatan yimɓe nabe yi allah subhanahu wa taala nenasha radiallahu anhu ɓe maki kala um wiɗo nila sa sallam yiri ɗegite muɗum allah subhanahu wa taala haray ko feni fenande molanande yo ɗaɓɓu ko walliton fi tallugol almuhim ne laaɗon sala sallam alqawlu raajih ɓe yaali allah subhanahu wa taala allah subaa taala yataake ka aduna ɗo kon noon o yeyte lahara ɗum ɗo ni motakadal sunna waljamaa ɗum ɗo no ɓe eggirɗo ni so a yiti ka usulu sunna imam ahmad atayi ko no ɓe eggirɗo noon kono woni ko eggira ka usulu usulu sunna alhamdulillah en jantino ka usulu sunna yewtawanoɓen ويندري اتمدا نعم النبي رحمه الله تعالى ورواه عطاء بن عباس قال راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين والنموي الله سبحانه وتعالى ونموني لا بني عفوا عفوا وروي ابي نعم والحديث والحديث على الله حديث جرت عنه كما في رمى قوان كما في يلم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والارض لنا اه نلام صلى الله عليه وسلم winen ko selli koye mun ɓe yan allah so ɓe yalan sosakaɗum o kam wal kalamu fihi bida yani yewtugol e hadis ma ɗum ko yoni ɗe haqqi allahu subhanahu wa taala ko alda e gandal ko bida a nam walakin numinu kama ja ala zahiri en gomɗinayi ɗum ɗo wan ardin noon wala no nadiru fi adam e weññoni taye e goto telen ko selli kon e allah sa salam ma ko sellakon e weññonira e wiye gondema na ko tabitiki وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين في دهون متبكة وروي عن احمد رضي الله رحمه الله انه قيل له بما تجيب عن قول عائشه كون من كو جابت اكون غلنا رضي الله عنها من زعم كلام في ان محمد قد راى ربه وندما قال يدل الناس يجمع نور الحديث قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رايت ربي وندما مئي جمع يعني hadis wiiɗo ra'aytu rabbi e hadis wiiɗo fillande nena sawiile kala wiɗum e sasalam wii allah sodalaaɗo feni ko honno ɗum ɗon mottimirteen nene aca radiallahu anha ko riiwi kon wondema ko iirugol allah sa tala ɗe gite muɗum ɗo kaaduna ɗo fami ko filla ibnu abbas kon ko imam ahmad jaabi ɗo ko maɓe lamnama wondemnesa salam wii allah sa tala ayi filmanam e ɗoyngol kon ɗo woni jam'u bayna annusus no jeeya e man haya alsunnati waljamaa jam'u annusus mottidirɗol nususuji ɗin amma taalibaɓe wi ino faalayo nususuji ɗi mottidire hakkunde assam'u wa ta'a kañumma e man qutila duna malihi taalibaɓe wi no landi mondidira ha mulla ha ɗumanna watta e nder e nder ɓernde taalibaɓe hay goto uumaali o taali ka sida wonen ɗon tigi annda ko hewndi e leydi ni ko kona yewtere ɗo a tawa ɗum ɗuti ndi e taali wonandema neɗɗan ko ma annda ko hewndi ka leydi ma na o politique toon gona feƴƴene wo ɓordo bardaare yettegole kona ɗo taaliba ɓe lanni ɓe yiɓe fala hiɓɓidarenede hakkude nususuuji arɗi kaal qour ana fi si goɗɗo toñama yo yotto e nususuuji arɗi tele salahu saali muññagol ɓe hoore lamɓe toñuɓe taaliba ɓe wino lanndi monndindira haa tagga haa haɓɓa ɓe jonnaa ɓe yimmiɓe na ngalaa ɓee juule nde fay goto ottaali on uma ko ɗum si ɓe wi'ii ɗo yaa jooɗo yeeso kamo kooƴo ya ɗo watta ndegila ta ne ɗanke on yarne ko yarnaa o kam taalibaɓe na na walla do yanne sawi woni ko radio ji ɗen to naa heɗeede kañum e télé koonaa ɗum ko ko ɓe jaabii ɗo telen ko yoondiri e ngu laamu ko wona e tooñeede yettaama hitaande kaari yettaama hitaande kaari yettaama hitaande kaari ɗum ɗo ko tooñenaa tooñe ɓenni ko tooñe wondema nasasannamaakiman kutina duuna maali fa wa shahid kala waraaɗo fii ko o tooñiraa jawdi makko e ɗum ɗo e ɗum ɗo haray ko yaggu shahid maana muɗum yahe ka taraw yalte yotto ɗon ay so waraama aray ko yimɓe shahid paami ɗum taliba ɓe jonnaa ɗum ɗo imam ahmadu en ko ɓay hari koɓe boko baaɓe e diina ɓe muññi anke noon so a wawata muññaade ɗonanamade muññino kon yalto ko tara wettiƴantaaqema alla ko siala e moon ɗum koni hawtinirte ɗum koni hawtinirte hakki ko yewtuɗen ko na yahugol jamia islamia woni haaju na yahugol mol woni haaju koy ka sina ɗum ɓe jaabi ɓe ɗum ɗo duuɓi jiri goɗɗo jannga ittandema e premiére ane haa eɓa doktora jaabo ɗum ɗo wiyee wondemata haala memmine ta yewtere memmine goɗɗo hino yawa oɗo no yawa oɗo no sabota ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo idan haa woɓɓe wi wondema kala ruttuɗo ɗum ɗo nokku allah subhanahu wa taala iwamakafara souleyman ɓe wondema واللوسان وما كفر سليمان ولكن ذا الشيخ لا لا غيروا وبدلوا وحركوا وانما وما كفر سليمان ولكن الشيخ كفر كفر وانما ونا سليمان ونكوني يدنو قرطو فيريا جابا لا قولوا كيف كيفيرو ma qila laka illa ma qad qila lirusul min qablika fasbir kama sabara wala aqibat idan almusimmo musidɓe juɓɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko tabiti e oɗo e oɗo masala nam wallahu alam wallahi en jogui koen ceko ma punde fewdo e ndi leydi la guine kono mo anda anda ma punde ما قم بان قام قم يوند وقال صلى الله فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم لا يحذروا كا فانون لريه لدقوا يقول قندلنا دو ليتفقهوا في الدين فقه من يتعلم في الدين ليتفقهوا ولينذروا قومهم نجي أريم تقولين مظاهرات كا نكون خالف لا والله المستعان نعم أين وقفنا يا اخوان نعم وفي هذه الشريف بن عبد الله بن ابي بن ابي النمري ان انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجعت الى ربي وهو في مكانه والنبي يؤتك قال الله سبحانه وتعالى وانكم اقوى الحديث بطوله مخرج في الصحيحين والمنكر لهذه اللفظه قال رجل مراد على الله ورسوله hortuɗo allah subhanahu wa taala e nelaɗo makko salllahu alayhi wa sallam na ɓawtonɓe makireymahullahu taala wa yatakidu al sunna yimɓe sunna ɓe hino fiɓi hino duuni dinnorde wa yuminuna ɓe gomɗin ɓe anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam wonne nelaɗo allahu on yashfa ɓe tefo yeyoyama ñande darngal ɓe tefoneaɗi hadi aljam'i honum woni yimɓe mottin mottodirren kulli yimɓe foppo maɓɓe shafa'a tefore ama huttudunde wa yashfa في المذنبين بتقول يا كريم به بقول لي بقول ناسير من أمته إما ده مفتما بين فيخرجهم ويأت من النار كريم بعد ما اختار الله تعالى سمي برويت كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي نور الكلا أن نبيه آه، دعوة القرآن نبدأه يدعو بها نور ثم تروج مقر وأريد من من فعل على ذلك إن شاء الله سيالله الله أنيوني an ahtabia nde mi marata da'awati noddaanu anndun e toraanu anndun shafaatan tefanoygol li ummati mofterde yowma qiyama ñande darngal wa rawa abu hurata radiallahu an annahu qal qultu ya rasul allah fayonelaaɗo allahuma an asalu nnasi homma ɓuri hanndude maldeede ɓe shafaati kati hoore ma nde yowma qiyama ñande darngal qala ne rasul sallam e maaki laqad wanantu mi filliti wonɗen allah yasalani landotaa kolano haaɗal hadis gaayoɗo hadis aɗum hay gooto أول منك على تطور أبو آه، أبا هريرة لما رأيت سرقوك من هرسك إن مردهم مرقل مال الحديث في فارم قليو ترام إن أسأل الناس هل لديك وهل لدي مال ديلتك بشفاتك وإيام القيامة نندد نعم، من قال لا إله إلا الله قوين لا إله إلا الله خالصا تاتي ملبنه من من إبل نفسي كونك مقرأ البخاري وروى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق سيدنا أبو بكر وعبد الله بن عباس tulihi aboubacrin siddiq seydna aboubacar wa abdullahi bne abbas وعبد الله بن عمر بن الخطاب وانس بن مالك وحذيفه بن اليمان وابو موسى عبد الله بن قيس وابو بكر رضي الله عنه وغيرهم اكونا اكونا بين اذا متواتر او غير متواتر متواتر خلاص متا متواتر تسالي ندني انا كون غو اتدو ina ندني ها sa hollama ibla o honna ɓatana ya juhlu ibnu qayim ɓe maki sa hollama ceerno ma ko teddintaamo ɗumannoɗaamo ko a iyaaka ceerno ma ƴetti ɗo an kana ɗum ɗo aɗa ƴettude mana muɗum ɗoya ekkintinde nanngugo liƴƴi e ko naa ɗum an kadi so a waawi yey nanngana hoore ma kaa kaa ko ya waawi ndira juuɗe hannde hino woodi e maɗa ine mbawi ko karamo koɓe amin kala ko ɓe wi ɓe lumndi mus men wowlata sellataa dagataa ko ɗum siɓe ma kam ibnu qayim sellantaama dagantaako ma nde adda hujja ɓay kaari jono mooɓi ganndal ɓurma masala isa andi ko ugonga ndi yawnde ɓay kamɓe koɓe doctora ɓay kamɓe koɓe ɗum ɗon ɗo min tami wuul serla taɗa gata yawma alqiyama joga kwete ko hujja na ono masala koyo ndir alshafa'a taarifu alshafa'a koynete kon alshafa'a nam ka sharia meɗen alshafa'a huwa hiya altawassut hiya altawassut hiya altawassut للغير هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة هي التوسط للغير في دفع في نعم في جلب منفعة أو دفع مضرة كون تي كون تفور كهالا ميدن كو سولنغول يعني سولنغول غو في بودانغول مو موديره كانيوم ما ادو نيانغول مو lorra onnete tefore nonete tefore طيب نعم آه، شفية توسل للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة نعم طيب أقسام الناس في الشفاعة أقسام الناس في الشفاعة فكي من تلنتفور الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام يبقى بأنه فكتي فكتت لنقدري الشفاعة في قلمكم يا شيخ تريد قلم؟ تفضل إذا تفعل نجم لفتش جل تاتي قسم غلو قسم غلو يتجاوز الحد وقسم جفو القسم الثاني جفا جفو والقسم الثالث توسط توسط jamaaw ko peccitate le yote forde woɓɓe go feƴƴintinni yawti keerol yawti keerol ɓe wi wondema tefoore nden tefoore nden ɓe toɗɗani hoore maɓɓe tefoyooɓe asi kay toɗɗo toɗo ka ƴamata paykum toɗɗani hoore mum e kaari e kaari e kaari fof ko tefoyooɓe aynaa ɓuranay sumanu ko toɗɗii ɗum feccere immere nden ɓe hippiti haa ɓe waɗi konte ko la'i fuyaagal ɓe wiyete hoore ala nden no naangal neɗɗanke waɗɗo bakkaatu ko fotota fanɗude oɗo mara konte kote hoore yawgal qiyama ɓeeɗo kadi ko njofooɓe ni alhawaari aranɓe ɓen ɓe ceranndene ka suuhiya toɗɗani hoore muɗum ceernooɓe tefoyooɓe feccere ɗimmere nden ɓe waɗi njofoyaagal ɓe riiwi konte konte hoore nden feccere tammere nden tawassa ahlusunna waljamaa ɓe wiyete hoore nden ende tabiti kon noon koye senngoley ɗumaye allah subhanahu wa taala charti on koyo taw koye ɗumaye allah subhanahu wa taala charti ɗimmo on on mo o weltani kanko allah sa taala iɗan al idn wa arrida al idn warrida charti yite honɗen ko al idn warrida yo taw ko allah subhanahu wa taala woni ko dugan to kaarijo yo tefan kaarijo chartiarma sarti ɗin bo tefanteno yo taw kon malla sotala weltani o weltata ko yi e ɗeɗɗanke shirku ka naam idan nelaɓe sa sallam e hoore mum si arawama yawma alqiyama o yo ruuyu tun inna aray moftanne tefanɓe la wondema ko ruuyugol sujja yeeso allah subhanahu wa taala allah sa tala wiya irfa rasak hul tusna ɓawto ɗum tus al aw wasal tuta washfa tushaffa a darajaji ni daraja darajat wandama wowlu men nana ko faalaɗa nako te foorne ɓanto wowla ko faalɗa ko lanndoɗa tefinoɗa min waɗane ka amma woɓɓe gono haldida fewno ɗo sa jonni sa waɗa sa ƴetti hunde kaari a waɗi ha sa ba hunde kaari ka gorol anaɗo e capanɗe jeɗɗo a tefna capanɗe jeɗɗe gonaɗo subhanallah allah mustaa ɗiɗan ɗum ara kacco suɓata inchallah roddugo roddugol oɗo hiriya chartiji ko honde nela sa sallam tefanoyte ɓe waliyaɓe ɓe yaƴiɗa ɗo nan ɓe ɓe ƴettoɗa wokkima fawɗa e maɓɓe ɗon an e ɓen ɓenɗa yon haldiri an e ɓen ko on ayiɓe yawmal qiyama an e ɓen ko on ayroyɓe yawmal qiyama wa takattaat bihim alasbab kala ko wonno relation hakkude ma e ceerno way buy feeno ɗon wetti cardi jonni ceerno mum ɓe woɓe waynodiri wallayan e ceerno ma on ɓurtu tamodirde fiɓodirde piyon nu ya hooli ko ceerno ma jonnu ma kon ceerno ma no jonnu ma fooroɗu onon ɗo so yiidoyi wallahi a tawa ndi cardi ɗo jakka perdinini a perdinini oɗum so ɓe wi ceerno ma ko hannuɗa ɓe jonnude ko seere ha ɗiɗi koɓotiga diga boɓo yani ko a woytaake kon ko sari a ɗiɗi ɗoanɗa jonode ceerno ma waynodiro sabu ceerno ma ɗaynima kayi ɗayni ceerno ma naam toyi e, buyno sana raɓɓin ɗina buyno sana raɓɓin ɗina andi dammol ko si sana no ɓete aɗa takkoto ɗo bo hocce ñaama harayno alhamdulillah gono yoga e musiɓɓe meɗen e moɓe meɗen no sana raɓɓin ɗina ko ɗon tun ndarto ma wata yoɓɓinagol ñaama no wawi wa mayiɗo wonaɗo e looteeɗe possible minata ko kañum ko haɓbi ko kasangegol iroye surroye sigo julɗo neɗɗanke tawhid ko neɗɗanke shirɓe mbiɗa ko iroygol na tayib e eh, masala koyndir e chafaa ko ɗum ɗon arayi e kakaccu subate inchallah ruttugol ɓen yimɓe fawiɓe e hoore yimɓe gootelen koniri a chafaa إن شاء الله to aroyay hoyondir e fi maɓɓe inchallah feggande men bisimillah yeru bele so tala hoddiri yo tawa yo nam نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له بماكي كم إمام عبد الغني رحمه الله تعالى وغفر له بعض الأيام تعرف يونيري آه، الشفاعة ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا nelaaɗo sallallah sallm jogirte kon weendu tariidu ummatuhu joloyay e weendu ndu mofte maɓɓe ɗen kama saha anhu wano sellini noon ga e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wa annahu kama bayna adan ila amman albalqa hakkunde yani yaajeendi weendu ndun e junndi muɗum no wayi wano hakkunde ɗeɗo ɗiɗo nokkuuli naam waruya min e, wa ruya fillama kadi embere muɗum nden juutugol ngol no fota min makka ila beytil maqdis wa bi alphagin ohra e konnguɗi konnguɗi goo kadi ma uhu ndiyan ko ɗum woni nduɗo weendu achaddu ɓuri tiiɗude bayadan rawnugol min al labani e ɗi ɓiraɗa wa ahala min al asal ɗum ɗo ɓuri welde e ɗi njuuri wa akwabuhu adadu jumi sana miran hoye muɗum koy ko ñeɗirte e yare kon embere ko ɗum woni kooɗe ɗen ka asamar rawahu bouhayu muslim wa rawa رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابي انا وابي بن كعب وابو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو امام البائلي وبريده الاسلمي يعني متواتر متواتر لا صلى الله عليه وسلم نمرنا كنتكم ويندو يوم القيامه اولو الحوض بمعنى الحوض مجمع الماء مجمع الماء كنت الحوض yaani ndiyan ka dembi ka mortodir ko noyte alhaw tayib ka sunna hino ari ko yowndiri e nduɗo amma ka alqur'ana ara ton kono muta kaɗale sunna wal jamaa ma dama alqur'ana kañumma e sunna ko hunde wotere ko wahayu ɓe gomɗinayi ka ɓe gomɗinayi naa naa tayib kawsara on ko ka nder alijanna kawsar weendu ɗum ko ka darngal weenu ɗum ka tubbi ko kawsar ko ndun ari ko ari ka weenuɗa sa sallam en du inna ka darngal nelaɗo sallah sallam na ana faratukum alal hawd min ko mi attotoɗo on habbito on tawollanka ka weenu holli on men tabiti ka hadise no ka sahih bukhari ka sahih muslim no jaya e mum kadi ka sahih bukhari ka sahih muslim hadise radiallahu anhu wondema yusaduna qawmun min ummati aw nasu min ummati ani lhaw woɓɓe go soggoyte ka wendu jeyaɓe an ɓe wiya ko ɓe nasu sallah ka accitee ɓe ko yawni ko jeya ɓe wiya nasu sallah wi ana wondema anna ɓe koti ɓaw ɓaw maa idan sa fala yarode e wendu ɗum iltir badalaɗo sala sallam wata waɗu kenete kon bida ko ɗum si ɓe wi wondema kala falaɗo sukkade kawtara yo sukko tawhidi e sunna ka na toy ko hana ɗum gomɗinede ɓe maki wal imanu bi adabi lqabre haqqun gomɗingol lette gaburu ko gonga wa fardun lasimun ko farilla waɗɗiɗo rawahu rawahu ani nabi sa sallam ali bun abi talib ko yondiri fi lette gaburu wa abu ayub wa zayd bun sabit wa anas bun malik wa abu hurayra wa abu bacre وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء وغيرهم وكذا نعم وكذلك قنوك الإيمان بمسألة منكر ونكير بيدو ملكا بيدو كدي وني ك كغبو نعم طيب إذا ويوني لك قبر عذاب القبر كلمة فتنة القبر وفيجي دي سيرت سنجنا ما عذاب القبر ولت قبر دين لت قبر دين سنجنا فتنة القبر ولن دين inete fitnatal kabre yani fitna mana al ihtibar yani ko landagol neɗɗanke o kono ɗo sendini ɗiɗo ɗi fitnata adab al kabre dalil muɗum allah subhanahu wa taala wi annaru yuraduna alayha huduwan wa asiya yitte ɓe wona e weɓiteede muɗum jemma ñalma e bimmi kañum e keeke wala nodiqannahum min al adabi l adna duna al adab al acbar adabe l adna on ɓe wii kolecte gaburɗe ɗo yo e hewtoye ka jahannama to nelasu sallam ɓe rewno e nokkure ɓe wii ɗiɗo gabruji ɗi ɓeyino lecte holliyen wondema lecte gabru no tabiti ka lecte gabru no tabiti annoma e sa udditi a yaali oko yondini piiji wirni a wata yiide ɗo a wata yiide ɗo fay koye gonɗin ɗo wana noon kadi lande ɗen ɓeeɗo malaikaɓe ɗiɗo no arde ɗum hadis baraabnin asim radiallahu anhu hadis juutuɗon wondema aramo malaikaɓe ɗiɗo ɓe landomo man rabbo man nabiyu madino ka fay ɓiyantaɓe wal imanu ɓennal jannat goɗɗi ngol wondema alijanna o wannara yiitege mahlukatani ko piiji ɗiɗi taga ila tahniyat ɗi lannata kanjiɗi ƴaɓaran pooma hulikata lilbaqa e tagirama sabu heɓdagol laalilfana wona sabu lannugol faqad saha fi dalika ahadisun idda tabiti hadisaji heewɗi koyonel e taga e heɓdagol alijanna on kañumma e e yiitege tayib ko tindinanta en yite ngel ino ino taga ferɗo e aljanna aljanna allah subaa taala i uiddat lilmuttaqina ka ino heɓilana ɓen huloɓe allah subaa taala yite ngel uiddat lilkafirin wondema ino heɓila marana homɓe e ferɓe amma yiɓe bida ɓe ɓe wi si tawi aljanna yite ngel no taga ferɗo ɗo haray ko layi biyani ko fijindaa woni ko allah subaa taala waɗiri ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi wama khalaqna as-samaa wama khalaqna as-samawati wal arda bainahuma la'ibin ka min tagilali as-samaa jiringelede ko kuna kulede ka mufsam fijida Allah subhanahu wa ta'ala na fijo idan dido didi hino woda ela sallam be mi i hollama aljanna mi i ton dum do e dum do holli no woda ka mi hollama yitegi mi i ton dum do e dum ka fen nene la sallam idan wajib ɗin ɗo hino wooda fewndu ɗo tagiranama e alijan noon fi yimɓe ɗoftaade allah sa tala yiite min sabu yeddoɓe allah sa tala yo allah sa tala danɓe ɓawtorɓe naki wal imanu bil misan peesirɓe ɗen gomɗina qala llahu azza wa jal allah to ɗum wayi wa nadau l mawasin min wallina peesirɗe ɗen alqis sabu numɗal yewmi qiyamati ñande darɗal peesirɗe ɗen peesirɗe e ka neɗɗan kam peesante golle muɗum ɗen nden wonande gollunoɗo no haana gollireede non gollunooɗo no haana gollireede non o peesanoyte idan ko beɗi ɗiɗi ina ɗoo ɓeeɗo ina ɗoo ɓeeɗo si golle moƴƴe ɗe peesi golle bonɗe ɗen neɗɗankengo mari si golle bonɗe ɗe peesi golle moƴƴe ɗen ara neɗɗankeon o hayri o perdi allah sotala dandoy idan peesiɗe ɗen hiɗe wooda bani adama peesoyte rasul sallam ɓe naaki bani adama peesoyte o peesata ko wattawa gabita mum son soliri golle makkuɗen ɗe peesoyte o tindinanta en golle ɗen ɗe peesoyte bani adama peesoyte ibnu masude radiallahu anhu ñande mo ƴawi e lekki himo helta wo gosordu henno no wifi leggal ngal tabeleji makko ɗi hino seyimoɓe ko baalamo jalla lasa sallam e maaki ɗiɗiɗi ɗiɗiɗi hino teddi ka peesirɗe holliya wona peesirɗe no woɗa kaa بني آدم وبيسويت يوم يوم القيامة نعم والإيمان يقول نقول كذب أن الإيمان وإنما الإيمان من قول وعمل وكون والإكوغل ونية يعني النية يزيد بالطاعة فبيد الأفكار وينقص بالمعصية نو ترى يقول الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى الله توبه فأما الذين آمنوا أما بنقوم فزادتهم إيمانا ثم بيد بقوم وقال عز وجل ليزدادوا إيمانا في بيد قبلنا إيمان هم قبلنا وقال عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا في بيد قبلنا قبلنا المؤمنين وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان الإيمان بضع وسبعون وفي رواية بضع وستون شعبة جبل بؤنغل يا كتشابند جبي والحياة هرسا كان شعبة وجبل من الإيمان جيانغ الإيمان ولمسلم وأبي داود فافضلها قول لا اله الا الله كوري الايمان ومودا كوكون لا اله الا الله وادناها كوريوت اماطه الاذى ويتقول عن الطريق الى رواه مسلم والاستثناء اتجن غونغول في الايمان اي الايمان وسنه وسنه ماضيه تبوت الى قيام الساعه فاذا قيل فاذا سئل الرجل سيقولك ما نسجد لنا ما مؤمن انت وأقوم قال ان شاء الله في انما ان شاء الله بمقوم روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الأجد ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم الضبي وفضيل بن إياد وغيرهم إذا متواتر الحمد لله وهذا استثناء على يقين لا يتجنن لفتنن لفلت قال الله تعالى الله تقول لتدخلن لتدخلن المسجد الحرام والله أمناتي waɗon dewe moɗɗen kadi suudu kaaba inchallahu si allahu umuyi aminin hara ko on holniɓe wal iman huwa l islam liman on kañum woni l'islam on wa ziyada kañuma e ɓeydare qala llahu azza wa jal allahu tuɗomo wi qalatil arabu amanna yimɓe fulasoji ɓe ɓeyi men gomɗini allah subhana taala wiye ɓol wiya ɓe lam tumini on gomɗinali walakin ko woni ton ngulu aslamna wiye ɓen jebbilanke الله سبحانه وتعالى وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله الإسلام نمي تبالي جوي على مدوي إبوه كنا الله سبحانه وتعالى وأن محمد عبد الله ورسوله وجي أنمك كنا لأنمك وإقام الصلاة وانت الزكاة وصيام شهر رمضان وهج البيت فهذه حقيقة الإسلام قلنا والحقيقة الإيمان أما الإيمان أما الإيمان فحقيقة الإيمان رواه أبو هريرة بما قدمناه إكم كبئي woni haqiqa liman o amma liman amma liman on fa haqiqatu haqiqa mum on rawa abu hurayra bima qaddamnahu e konko feƴƴi wa rawa saad bun abi waqas qala ata rasulullahi sall llahu alayhi wa sallam rahtan ko ɗum woni jama wa ana jalis o tawi mbiɗo jooɗi وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم rajulan o jonnaali goɗɗo goo huwa a ajabuhum tay kon ɗo ɓuri heɓude ɓonete kon hawnande ilayya faade am fa umtu fa qultu mi wi malaka an fulan kono way jonna kaarijo wallahi inni no min la arahu miɗo renti mo huɓɓinan ko gomɗin jebbiriɗo nam dakara zalika saadum salatan wa ajabahu bimisli dalik o jantindo laabi tati o jaabi suma kala wi inni la uti la uti rajula min min o jonna gorko wa gayru e konaon ɗo a mi acca goɗɗo goo a habbu yiɗaɗo ilayyi an minhu gayoɗo neɗɗo ke hasiyata sabu hulugol an yukabba binnar nde o hippoyta kayite ala wajhi yeeso makko gon qala zuri rahimahullahu taala fanara meɗen fiɓi wondema annal iman لما الإسلام فنرى من ينفي بأن الإسلام الإسلام الكلمة وكمول والإيمان لما أنكدي العمل الصالح مؤيد قلنا من وي فعل هذا قد يخرج الرجل كويل دول كنتن كيال من الإيمان جاء الإيمان إلى الإسلام جاء الإسلام ولا يخرج من الإسلام ويبقى الإسلام إلا سوانا إلى الكفر بالله عز وجل سنا هرب الله سبحانه وتعالى معتقد السنة والجماعة في باب الإيمان ihtisara ko yondiri e finde yimɓe sunna ɓen telen ko yondiri e gomɗi nanngal awwala tarifu al iman indali sunnati wal jamaa tarif al iman indali sunnati wal jamaa al iman indali sunnati wal jamaa huwa tasinam tasdiqum bilqalb wa amalum biljawari wa itiqanum bilqalb iɗan gonete ko limanu ka yimɓe sunna ko wolirgol konngo ɓengal ngal gollitira tere ɗen fiɓa ka nder ɓernde muɗum ɗum ɗoynete limanu toy amma in indahli bida ka yimɓe bida ɓen ɓe wi limanu on huwa tasdiqo wondema ko goñilgol tun woɓɓe maɓɓe wano asha'ira kaonan e, kadi murji'atul fuqaha ɓe wi wondema al iman huwa qawlum billisan واعتقاد بالقلب فقط عمل الجوارح لا يدخل إلا بالإيمان ولما وكون غول إنغانغال كان ما في غول يجيبول كبيرنا ايسا غول لالي وندن هريان كوا غوم نندا إذا صافي بي وندما لانسرا أو فيودي دروجن وندن منادي جوني أبي وندما لانسرا نوادي غو أفي بي كبيرنا مو نوادي أجولالي هريكوا غوم نندا لا إله إلا الله كون سي بي وندما مرجة الفقهاء بي ببدع ko yimɓe mbiɗa sa ɗaɓɓani ɓe nganto nano e ñaamo ko yimɓe ko yimɓe mbiɗa no ardita noon ɓecce maɓɓe inchallah toy masala idan masala koniri imanu en timmitinen no mbaɗa sala inchallah wallahu alam wa sall llahu ala nabina mouhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain allahu alam ari ɗon wondi e o radio men المنتدى السلفي e dawra men arano innitiraaɓe cheikh abdurrazaq hafidahu llahu taala e nder nde nokkure wi'etende tanene mono faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji yo hotu kachel telegram منتدى السلف يا الله النفر عن فجزاكم الله خيرا